obuyitukiro bwebiragiro esura ya 15 omwaka gwa mushanju anzindo ya buli myaka mushanju ogarurega aboli kutonga emigarurire niyegi buli muntu auzire ondijo ekyauzire akitaishure atakitonga mutayiwe anga murumunawe omwisiraeli arokuba omukama naba arangire kutayishura amabanja Omnyamaanga ogwo wakumutonga kionka murumna wawe karaba aina ibanja lyawe olireke otali mutonga Omukama aliba omugisha omunsi eyo mulikuturamu tali omuIsiraeli alina kwara Koli ulira irakalyo omukama ruwanga wawe okegendeza kukwate myango egiona eyo ndikukuragira kireki omugisha ogwo oligubona omukama ruwanga wawe alikuwa omugisha nkoko yakuraganisize olihora amahanga gangi kyonkaiwe otaliyeuza olitwara amahanga gangi kyonkaiwe tigali kutwara omukyaro kyawe kimoyi omunsi yomukama ruwanga wawe alikukuwa kalibam omuIsiraeli wanyu omunaku otaligimanganisha mutima gwawe anga kuima murumna wawe omunaku oikirize omujune omwole ebigaine obwitagebwe norukya kuba kintuki oyerinde otalitekereza amtima ukagamboti omwaka gwa mushanju ngo kugarurira amabanja guli hai awumurumna wawe omunaku okamureba kubi anga kumwora kali takira omkama na kukena ulikwatwa omushango omuole obuzira kumutonga mara otamua no gurubana omukama aije ae omugisha emirimo yawe yona abantu tibaliwa munsi arwekyo ninkuragira nti obumbutulire murumna wawe ekiganja omwetage nomunaku omunsi obajune amateka gabairu kabali kuguza murumna wawe omwebrania anga omweburania kazi akukolere emyaka mukaga kyonka omugwa mushanju mutayishura agende bwegerere mara otali mu tayishura akagenda ngarozisha omugirire kisha murebere omubuyo wawe bwentama arwano rwawe no muijungiro lyawe lye divai uko mukamaruwanga wawe aliba akuwaire omugisha obeni kwo omua olijuka uko wabaire olimwiru omunsi ya misiri nkoko mukamaruwanga wawe yakutungwire Arwekyo ninkuragira ntyo kireki kyonka kali kugambira ati tindi kujja kukurugawo arwo kukugonza no mutungo gwawe arwo kuba nimwikaranwage aho likwata mpindu omufumure okutwi ekuturukirane ekwate omurwigi abe atyo mwiru wawe ebiro byona umzana wawe nawe umugiriro otyo ekyo kitali kugumira oro oli mutayishura kugenda bwegerere kuba aliba yakukolere emyaka mukaga aliba asaine mperwa yomukozi emirundi ebiri kityo ebyora akoraga byona omukama ruwanga wawe alibia omugisha omuzigaijo nekizigaijo emizigaijo yobunumi nobupaya obulizarwa omubuyo bwawe obwente nobwentama olibwongera omukama ruwanga wawe omuzigaje ogwe kitunganwa kyawe utali gukoza mulimo kandi omuzigaje gwawe gwentama utali gushara bwoya ogulye no mutungo gwawe omumashogo mukama ruwanga wawe buli mwaka amwanya gw'omukama alironda kyonka kaguliba gwina akamogo gule maire anga guumire anga gwina akamogo kona kona akamani otali gutambira mukama ruwanga wawe ogulire omuka yawe omuntu ahagaire natagaire kumo yakugulya nkoko yakubaire ali njobe anga nyemera ekiriyo otali gulirana na bwamba bwago obusheshe ahansi nkamaize